Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ 30 տարի առաջ այսօրը սկիզբ առան հայ ազգաբնակչության ջարդերը Սումգայիթ քաղաքում։ Սումգայիթյան զոհերի ողեկոճման արարողություն Բերձոր քաղաքում։ Վաղը կգումարվի Արցախի 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 7-րդ նստաշրջանի առաջին լիագումար նիստը։ Արցախի արտգոսնախարարությունը բարձր է գնահատում Նիդերլանդների խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության մասին ընդունած որոշումը։ Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառում Նյու Յորքում։ Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել ինտելեկտուալ խաղ մրցույթ նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Ուղիղ 30 տարի առաջ այսօրը 1988 թվականի փետրվարի 27-ին սկիզբ առան հայ ազգաբնակչության ջարդերը Սումգայիթ քաղաքում։ Այդ եւ հաջորդ օրերին մինչև փետրվարի 29-ը ադրբեջանական ամբոխի կողմից կույր մոլերանդությամբ ու միջնադարյան վայրագությամբ բառացիորեն ցեղասպանության ենթարկվեցին քաղաքի շուրջ 18000 հայ խաղաղ բնակիչները առանց սեռի ու տարիքի խտրականության այն քաղաքի, որի կառուցման ու զարգացման գործում վիթխարի ավանդ են ներդրել հենց իրենք, ջարդերի զոհ դարձած հայ քաղաքացիները։ Զունգայիթյան արյունալի իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան խորհրդային կենտրոնի հանցավոր թողտվությամբ, փաստորեն Ադրբեջանի ցեղասպան իշխանությունների հակահայ քաղաքականության հերթական ցայտուն արտահայտությունն էին անցած դարեվերջին, նրանց պատասխանը Արցախում ծավալված խաղաղ ցույցերի ու հանրահավաքների Ղարաբաղյան շարժման Ավախ միջազգային հանրությունը առ այսօր էլ իրավական գնահատական չի տվել ազգային ճշնամանքի հողի վրա տեղի ունեցած այդ զանգվածային ոչրագործությանը եւ միանշանակ չորակեց որպես հայ ժողովրդի մի հոց հատվածի իսկ ավելի լայն ու խորն ընդգրկման մարդկության դեմ ուղված դատապարտելի ցեղասպանության ակտ։ Մեր խոնարումը ու խնկարկումը Սումգայիթյան կոտորածների Ադրբեջանի ամբողջ տարածքում հետագա ամիսներին ու տարիներին իրագործված հայոց ցեղասպանության անմեղ նահատակների անմոռաց հիշատակին։ Այսօր Սումգայիթյան զոհերի ողքեգոշման արարողությունը տեղի ունեցել Բերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Ներկայիս շրջակազմի ուժային եւ քաղաքում գործող այլ կառույցների ղեկավարներ, աշխատակիցներ, մշակոթողի մոտ ծավալներ խոնավելուց հետո Քաշաթաղի շրջակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մսկարյանը տեղեկացրեց 30 տարի առաջ Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի ղեկավարության կողմից հրարված կոտորածների մասին, որին զոր կնացին այդ քաղաքը կառուցած 10 հայեր։ Դատապարտելով կատարվածը Արտուշ Մխիթարյանը դիմեց եկաներին ասելով, որ ոչ մի միջազգային կառույց դեպի ստացած չէ դեր կանոններ քույլերին։ Հայերս պետք է ուստի դնեն մեզ վրա, եւ զորացնենք մեր ժողովրդի միած պաշտպանին, այո, ստամատով։ Արտուշ Մխիթարյանը կարևորեց նաեւ այն, որ Սումգայից հետո մենք ավելի տրամադրվեցինք Արցախայության ազատության եւ մեր հայրենիքյան ճարտարապետը մայր հայրենիքին վերամիավորելու գործում։ Աղթեցին պատերազմում եւ այժմ ունենք ազատ ու անկախ Արցախ եւ ազատագրված այդ տարածքներ, որի հիման մենք ենք գնալ։ Հարարողությունից հետո ներկաները մոմեր վառեցին սուրբ ամբակման եկեղեցու կամարների տակ, ֆոնարումը մաներ ծողերի հիշատակ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի նախագահությամբ եւ խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովների խմբակցությունների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ 3 հրավիրվել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Քննարկվել են նախորդ նստաշրջանից հետո խորհրդարան մտած եւ շրջանառության մեջ գտնվող նախագծերի ու հաղորդագրությունների պատրաստվածությանը վերաբերող հարցեր։ Այդ ամենի հաշվառումով առաջարկվել է հերթական նիստի օրակարգը։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները խորհրդարանի նախագահը հայտարարել է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 7-րդ նստաշրջանի առաջին լիագումար նիստը տեղի կունենա փետրվարի 28-ին ժամը 12-ին։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը բարձր է գնահատում Նիդերլանդների խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության մասին ընդունած որոշումը։ Բարձր են գնահատում Նիդերլանդների խորհրդարանի կողմից ընդունված որոշումը, որով երկրի օրեսդիր մարմինը վերահաստատում է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին իր դիրքորոշումը։ Այս քայլը եւս մեկ ձայն է՝ ի սատարում միջազգային հանրության անպատժելիության դեմ պայքարին եւ ապագայում նման հանցագործությունների կանխման ուղղված ջանքերին։ Ասված է արտգոսնախարարության հայտարարության մեջ։ Նիդերլանդերի խորհրդարանը քվեարկության արդյունքներով ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ ընդունել է երկրի կոալիցիոն կառավարության մեջ մտնող քրիստոնեական միություն կուսակցության անդամ Ջոել Ֆորդիևին դի ներկայացրած հայոց ցեղասպանության երկու բանաձևերը։ Առաջին բանաձևով վերահաստատվում է Նիդերլանդերի կողմից 2004 թվականին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին որոշումը, իսկ երկրորդով պարտադրվելու է կառավարությանը նախարարի մակարդակով 5 տարին մեկ անգամ ապրիլի 24-ին այցելել եւ հարգանքի տուրք մատուցել Ծիծեռնակաբերդում։ Միացյալ Նահանգներում Արցախի հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը ելույթով հանդես է եկել Նյու Յորքի Հայ բարեգործական ընդհանուր միության գրասենյակում կազմակերպված միջոցառմանը, որը նվիրված էր Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարի Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձին։ Նա իր ելույթում անդրադարձել է Ղարաբաղյան շարժման պատմաիրավական հիմքերին, Արցախի հանրապետությունում պետականաշինության գործընթացին եւ տնտեսական իրավիճակին, ինչպես նաեւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հերանեկարներին։ Միջոցառման ժամանակ տեղի ունեցել լուսանկարիչ Դավիթ Հակոբյանի Հայաստանի եւ Արցախի զինված ուժերին նվիրված լուսանկարների ցուցահանդես։ Այսօր Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի է ունեցել Brain Ring ինտելեկտուալ խաղ մրցույթ նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին, որը կազմակերպել է Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարությունը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ինտելեկտուալ խաղին մասնակցում են Մայրաքաղաքի եւ Հանրապետության շրջանների ավագ դպրոցների աշակերտներ։ Ընդհանուր առմամբ 11 թիմ է ընդգրկված Brain Ring ինտելեկտուալ ակումբի նախագահ Սերգեյ Մելքոմյանի խոսքով։ Ձևաչափը հետեւյալն է՝ Արցախյան բոլոր ավագ դպրոցների մասնակցում է շրջաններից 7 թիմ եւ 4 թիմ Կազմակերպիչների հավաստման բավականին հետաքրքիր եւ լուրջ հարցաշար է կազմված, որտեղ տեղ են գտել տարաբնույթ հարցեր ամենատարբեր ոլորտներից, այդ թվում նաեւ Արցախյան ազատագրական շարժման վերաբերյալ։ 3-8 Քաշաթաղի շրջանը ներկայացնող թիմի անդամ Ուռեկան գյուղի միջնակարգ դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտուհի Ալվարդ Արաքելյանը առաջին անգամ է մասնակցում։ Նրա խոսքով Սիրով եմ մասնակցում։ Մեր դրամատուրգությունը հաղթական է, բայց եթե անգամ չհաղթենք էլ, ապա մասնակցությունը հենց ինքնին հաղթանակ է մեզ համար եւ մենք շատ ուրախ ենք։ Բոլոր թեմաներն էլ մեզ համար սիրելի են, սակայն ախտախտը մեզ համար այլ նշանակություն ունի։ Մենք հենց այս թողի վրա ենք ապրում յուրաքանչյուր է նրա նշանակությունն ու դերը մեր կյանքում։ Նույն թիմի ղեկավար պատմության ուսուցիչ Զորապ Հովանիսյանը ցանկանում է, որ նման միջոցառումներ հաճախակի կազմակերպվեն, քանի որ ինտելեկտուալ այս խաղերն օգնում են բացահայտելու աշակերտներին։ Այս ֆորմատով այստեղ այո, բայց մինչև այդ Խաշաթաղի շրջանի Բերձորում մի անգամ արդեն կազմակերպել է վիճականությունը, կազմակերպել է նաև մրցույթը, ըստ որի մենք որպես առաջին տեղ զբաղեցրած խումբ եկել ենք Ստեփանակերտ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ տարվող բանակցային գործընթացում Արցախի լիարժեք մասնակցության հարցը բազմիցս բարձրացվել է մեր հանրապետության նախագահի կողմից։ Քաղաքագետներից շատերը նույնպես պնդում են, որ բանակցությունները արդյունք չեն տալու, քանի որ դրանց չի մասնակցում Արցախը։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Մեծ խալ է տեղի ունեցել, որի հետևանքով չափազանց բարդացել է հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Սա ռուս քաղաքական գործիչների, մասնավորապես Կոնստանտին Զատուլինի հայտարարությունն է։ Ռուս քաղաքագետի տեսակետի հետ լիովին համամիտ է քաղաքագետ Դավիթ Շահնազարյանը։ Դա մեծագույն կորուստն է, որ մենք ունեցել ենք այդ բանակցություններում, ասում է քաղաքագետը։ Դա ըստեյության 98 թվականից հետո տեղի ունեցավ, որտեղ 98 թվականի երրանախագահողների առաջարկները պաշտոնապես ներկայացին եւ Արցախին։ Դա մեծագույն կորուստն է, որ մենք ունեցել ենք։ Սակայն դա չի նշանակում, որ համակերպվել ենք այդ կորստի հետ, մենք պետք է շտկենք մեր սխալը եւ Արցախը վերադարձնենք բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ամենալուրջ աշխատանքն են կատարում, հավատացնում եմ ձեզ։ Համանախագահող երկրները նույնպես հասկանում են, որ առանց Արցախի լուրջ արդյունքների հնարավոր չի հասնել։ Դա անհերքելի փաստ է, ասում է Դավիթ Շահնազարյանը։ Եռնախագահողները բազմիցս իմ հետ խոսելուց նրանք շատ լավ հասկանում են, որ առանց Արցախի ոչինչ չի Մինչ Արցախը կվերադառնա բանակցությունների սեղանի շուրջ, ժամանակը որոշակիորեն աշխատեց մեր օգտին, ասում է Դավիթ Շահնազարյանը։ Իլհամ Ալիևի վարած քաղաքականության շնորհիվ ամբողջ աշխարհը հասկացավ, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Բոլորի համար ակնհայտ է, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Շնորհակալություն Իլհամ Ալիևին, որ ինքը դա ապացուցեց։ Ես կատակ չեմ անում։ Ինքը դա արեց։ Գալով նորից բանակցություններին Արցախի մասնակցության հարցին Դավիթ Շահնազարյանը նշում է. Հիմա չափազանց ծանր ջանքեր են պետք, որպիսի նորից վերականգնվի դա, բայց եկել մի բան էլ ասեմ, ինչքան էլ բանակցային գործընթաց է գնա, իդյա մենք པարզ պիտի հասկանանք, որ բանակցությունները բանակցություններ, մեր ազգային անվտանգությունը, մեր պաշտպանությունը մնում է պաշտպանություն։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Եվրոպական քաղաքական գործիչներից ոմանք հաճախ են տարբեր առիթներով հայամետ հայտարարություններ անում, իրենց համակրանքը հայտնում մեր երկրի վերաբերյալ։ Ինչով է պայմանավորված այդ համակրանքը եւ արդյոք դրանք միայն խոսքեր են, թե հստակ դիրքորոշում, Երևույթի շուրջ Յուլիա Վանյանը զրուցել է քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի հետ։ Մեծ զրույցում քաղաքագետն այն համոզմունքը հայտնեց, թե արևմուտքը ցանկանում է մեր տարածաշրջանն առանց ցնցումների եւ կանխատեսելի տեսնել։ Ակնհայտ է, որ ներկա պայմաններում տարածաշրջանում այդքան պահանջված կայունությունն ապահովողը հայկական երկու պետություններն են։ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի կարծիքով անվտանգությունից բացի կա նաեւ քաղաքակրթական արժեքների խնդիր։ Եվրոպայում հիմնականում խնդրին վերաբերվում են ոչ միայն անվտանգության տեսակետից, այլ նաև այն արժեքների եւ արժե համակարգի, որոնք իրենք են քարոզում, որոնց հետ ամուտ են լինում։ Հատկապես երբ խոսք է գնում Արցախյան հակամարտության մասին, դա երկու կարևոր գործոն միանգամից աշխատում են։ Մեկը այն է, որ Արցախը որպես քրիստոնեական երկիր եւ որպես տարածաշրջան թուրքական գործոնին հակազդող երկիր, ինքը շատ հետաքրքիր է Եվրոպայի համար եւ չեն ուզում այստեղ տեսնել թուրքական, այսինքն քաղաքակրթական առումով իրենց հակառակ ուժ ուժի ազդեցության մեծացում եւ երկրորդն է որ Արցախը այնուամենայնիվ շատ ավելի ժողովրդավար զարգացումներ ունի քան Ադրբեջանում եւ այս կողմից է ժողովրդավարությունը տոտալիտարիզմին են հակադրում Մի կողմից իհարկե հաճելի է տարբեր գործիչներից, տարբեր ամբիոններից լսել այդ հայտարարությունները, բայց շատ ավելի կարևոր է գործնականում տեսնել դրանց ազդեցությունն ու արդյունքները։ Հարցին թե ինչու այդ համակրանքն ի վերջո չի վերածվում անվտանգության լրացուցիչ երաշխիքների, Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը պատասխանեց. Համակրանքների տեսակետից Եվրոպայի ուշադրության կենտրոնում ավելի շատ մենք ենք, հատկապես Ֆրանսիայի, որը Մինսկի խմբի համանախագահության մեջ հենց եվրոպական միությունն է ներկայացնում։ Բայց իհարկե կան հակակշռներ ուժերի եւ դա է պատճառը, որ որևէ մեկը հստակ եւ այսպես ընդգծված քայլեր չի կարողանում ձեռնարկել, շարունակում են միջնորդական առաքելության տրամաբանության մեջ մնալ։ Քաղաքագետը կանխատեսելի ապագայում քաղաքականության փոփոխություն չի ակնկալում, բայց նաև համոզված է, որ Արցախի անկախության ճանաչմանն ուղղված ջանքերը կարող են որոշակի հաջողություն ապահովել մեր երկրին։ Դա դժվարին ճանապարհ է, որը պետք է զուգահեռվի երկարատև հակամարտության պատրաստությանը, որն ըստ էության այլընտրանք չունի։ Յուլիա Վանյան այսօր Լուրերի թողարկման վերջում եղանակի մասին։